Urriak hogeita bederatzi gaur aste azkena data hau berri hon albistegia duzue berriozari erratiaren albiste emankizuna ze titularrarekin irekiko dugu gaurko albistegia Xabi. Bai, garasi maila bereko pasagunetik eh, gertu istripu bat suertatu zen atzo berriro. Atzo bai goitzeko amarrak zirela, merkantzi trenak izon bat harrapatu zuen trenbide etxearen ondoan, maila bereko pasagunetik oso gertu, kolpe handia hartu bazuen ere gizona laguntza eskia biatu zen, inguru urbilean zekoen mekanika taller batera gerturatuz, tailerreko jabeak bezero baten laguntzarekin gizona hartatu zuen, eunta amabiko ambulantzea gerturatu bitartean, ambulantziarekin bat, polizi, gor, putz, ezberdinak agertu ziren, udaltzaingoa, furuzaina, eta guardia zibila irailaren hasieran puntu berdinean beste istripu bat suertatu zen horretan tarteko izan zirenak ez zuten hainbesterako zortea izan horiek ilegin bait ziren istripuen tasa puntu honetan oso handia dela medio udala pasa den ostiralean Luis Zarra Luki Nafar gobernuko sustapen kontseillariarekin bildu zen horretan hiru alternativa mai gaineratu ziren trafikoa beste zonalde batetik mugiarazteko hala ere oraindik bitarteko epe batean soluzioa eskutartean ez dugula dirudi. Ikurriñaren zintzilikatze ekintzagatik bos hilabeteko espetsaldia eh, ezarri diete arrantzale bizardunei. Iruñeko zigorra uzitegiak, lau arrantzale bizardunei San Ferminetako txupinan ikurriña handi bat jartzeagatik bosna hilabeteko kartzela zigorra ezarri diela atzo ezagutzena zen. Bosgarren bat absolbitu egin dute ekintza grabatu zuelako soilik beste lauei espetxe zigorraz gain epaileak debekatu egin die bi urtez jende asko dagoen leku edo eki italdietara joatea. Arrantzale bizardunen abokatuek sententzia goitik bera ikertzen ari da epaiaren aurkako elegitea jarri asmoz. Astelenarekin jakitera mango dute arrantzale eta abokatuek sententziari dagokionean beren balorazioa. Eta bestetik, urriko osoko bilkura gaur ospatuko da. Gaurko udal batzan, zazpi puntu izango dira ez beste gaien artean, aurrekuntuen aldaketa hain zuzen, gaztegunearen kontu sailaren kreditu gigarriari daukiona, sarrerek sortutako kredituaren eta beste kontu sailetik egindako kreditu transferentziaren bidezkoa. Honetaz gain, Dekatlon, Espainia Iruñerreko Mankomunitate eta Berriotzarko udalaren arteko hirigintza itzarmena onartzeko proposamenaren inguruan ez eztabaidatuko dute udal zinegotziak hitzarmenaren helburua zortzikoko biribilguneko urbanizazioa Gipuzkoako etorbidetik berritza izanen da Nafarrako gubernuaren sustapen departamentuaren laguntza izanik urriko udalbatza honetan mozio bakarra eztabaidatuko da zuzenki pesen taldeak aurkezturikoa eta gizon nahi emakumeen arteko harremaneko berrentasun politikak berreskuratzeaz diarduena beti bezala udalbatza azken aste azken izenarekin ospatuko da entzuzen gaur, atxeldeko seiterrietan, interes osoko bilkura eguzkiplaza.net horri aldean ikusteko aukera ezanen dute. Berriozarko tokiko agenda hogeita baten amabosgarren urte urrena bihar ostegunarekin ospatuko da. Berriozarko entzunaretoan proiektatuko den Berriozarko tokiko agenda hogeita baten amabosturte urte izeneko dokumentalaz lagundurik emango da ospakizuna aurrera. Zazpiterrietan hasiko den emanaldian, proiektzio horretaz gain naturaren sustapenean lagundu duten herritar batzuei eskerrona luzatuko zaie, gainera bertaratutako ikusle guztiek, opari ekologiko bana jasoko dute, jarraiki, Raulo, Maiza ingurumen seileko zinegotziaren hitzak agenda hogeita bataren nundi norakoak jazeltzen. Eh, bueno, la agenda local 21, en principio, es eh, bueno, una serie de kriterios que en su día, en el año 1999, Berriozar adoptó principalmente en el desarrollo sostenible del pueblo de Berriozar con una serie de objetivos eh, eh, que son muy claros eh, y podría decir que es la sostenibilidad medioambiental, la justicia social y el equilibrio económico dentro de nuestro municipio. Berrio zarrera, herrigora ekimena iritsi da. Berrogeita mar, euroren truken afarroa egualdeko produktuez osatutako saski pikaina eros dezakete jada berrio kirol tabernan, hauzal horre euskaltekian eta kale berri tabernan salgai izanen dira kalitate bikaineko produktuez osaturiko saskiak. Salmenten ekarpen usuaren euneko gita bostan afarroko egualdeko euskal gintzara bideratuko da, hau egindako lanari esker. Eguraldiaz mintzatzeko unea dugu orain zer dio iragarpenak arazi. Zerua, odei gutxirekin egongo dela dio gaurko iragarpenak, ego osagaiko aizea olubizia ibiliko da gaur, eta temperaturei daukionean, maksimo eta naltaketarik ez, edo gutxi iloko dira, beraz, udazkenean egonda ere, udan gaudela dirudio. dio. hau izan da guztia gaurko albistegiari da okionez, informazio gilago datu zen orduetan berriozari zari erratiaren sintonian, fmq egun edo ordu oro interneten, eguzkiplaza.neten. Eguzkiplaza.neten.